cuatro Boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia No 104.6 da FM dúas oriñas de radio en galego para todos vosoutros, Con informacións, con entrevistas, con música E con moitísimas cousas máis para que todos vostedes disfruten nestas dúas oriñas Con radio en galego mm, teremos unha entrevista interesantísima en primeiro lugar con un grande músico mm, nado en Sarria que mm, seguro que vai a ser do voso interese. Tamén intentaremos conectar con Galicia para que o noso correspondente na Costa da Morte, Óscar mm, Rey, pois nos fale mm, das actividades e das cousas que ali están a suceder, así como tamén con Fernanda Follana Neira, a nosa correspondente nos Ancares. Eh, entre medio, pois eso, colocaremos musiquiña e cousas interesantes que seguro que vosotros vades a disfrutar delas. E mm, xa que falamos de disfrute, mm, o que teñen que saber é que o noso mm, Facebook sempre en Galicia poden ser empregados por todos vosotros e tamén a nosa páxina, o noso blog sempre en galiciablogspot.com eh, estaremos atentos a que vosotros participedes si queredes mm, vamos a poñer música precisamente de esa persona que vamos a convidar como primeiro mm, entrevistado vai arriba a música de Loi Caldeiro extraordinaria que estamos escoitando para falar precisamente con un grande, un grande da nosa música, Eloi Caldeiro. Moi boas tardes, Eloi. Hola, boas tardes, Julio, que tal? Moitas grazas por atendernos, eh, benvido eh, A nosa chamada é precisamente para que nos fales deses dous concertos que tendes previsto realizar aquí O día 27 mm, deste mes e tamén mm, o, o día 26 eh, o, o 26 será no Teatro Calniño de San Boi e o día 27 en, nese estupendo marco tradicionarios que xa visitaches máis dunha ocasión seguro, non? Só estuvemos unha vez, eh, pero eh, non con, eh, eh, non tocando, bueno, eu teño estado aí e en realidade as veces que fomos estuvemos en Monjuit, mm. estuvemos en Cornellá, estuvemos nunha discoteca tamén, creo en Cornellá, bueno, eh, durante os 80 e os 90 sí. eh, bueno, pues, uh, fomos moitas veces a Cataluña e outro día falando con un amigo meu catalán, eh, Jordi Oliver, Oliver. que é o director de, dunha das empresas máis importantes, bueno, eh, de de actores de Cataluña, eh, fixemos a mil e os dous en San Sebastián xuntos, bueno, e, e decía que levaba moito tempo sen ir por Cataluña, non? E efectivamente, eh, houve un tempo que fomos moito e despois deixamos de ir, <laughs> eh, bueno, e agora os, cos 40 anos temos previsto, bueno, facer, bueno, pois por moitos sitios que, que estuvemos eh, tocando nestes 40 anos, e, lógicamente Cataluña e son basicamente pola cuestión de todos os galegos que estades aí e que nos acollestedes durante os concertos que demos eso, nos 80 e 90 a partir do, de finais dos 90 deixamos ir, bueno, porque tuvemos outros compromisos aquí mismo hubo pois moitísima actividade e bueno, moitas veces deixas algunhas tes, que escoller e agora dixemos non podemos pasar eh, estos 40 anos unha fecha tan emblemática de, de non volver a un sitio para nós tan querido como é Cataluña e tamén, evidentemente, por, por todos os galegos que estades aí, que nos acolledes sempre de maravilla. Pois eh, felicitarte, darche unha boa por, por ese traballo tamén. Por certo, non somente es co, co, co grupo Brat, senón que ti fuches, fuches o, o grande difusor da nosa música en, en todos os ambientes. Acórdome pois, dese traballo tan importante que, que, que o son de Galicia, non? Na voz sí. de Galicia que tan tan extraordinario. Tamén outro máis o, o a xestión do, do Pan Xacobeo que, que che tocou tamén sí. nos, naqueles anos 90, eh, etc. Bueno, ti fuches un grande difusor da nosa música música en todos os sentidos, non? Eh, sí. non solamente por, por, por ser director de compañías discográficas, sino tamén por componente máis, non sei, do, do, o grande eh, eh, eh dirixente, de, de, diría eu así, do, do, do grupo Brad, non? Sí, efectivamente, eh, non foi só unha cuestión do grupo, a verdade é que despois de que saímos estuvemos en Poligrán, o que hoxe Universal, mm. e logo, bueno, pois montei a miña propia compañía, de aí saín grupos como Luar na Lubre, Uxía, oh. na Lúa, bueno, pois hasta 300 discos que temos editado Nestros vai facer agora trin, este ano que ven fará 35 anos que fundei Sons Galiza mm. que, bueno, parte do acervo de, eh, musical de, de Galicia está temos nos nosos arquivos, non? Sí. Eh, efectivamente. ti eres unha biblioteca. sí, sí, <laughs> bueno, biblioteca e outra cousa que quero destacar de ti non somente como músico é o, o feito de que tamén eres poeta e escritor a min eso a, a, bueno, eu como como pequeno difusor de, de, de esta nesta radio galega aquí en Cataluña, pois eu me de terte como unha grande como eh, un, como un grande referente Sí, efectivamente, non, o de grande non sei, pero o traballo, pois, bueno, eh, eu sempre digo que eh, outro día me decía eh, eh, Ricard eh, Ross, Ross, un dos componentes eh, que organiza o festival, digo, o concerto que vamos facer en, en San Boi, non? En San Boi, sí. Decía, decía estu, estu, estuve lendo o teu currículum, como se pode facer tantas tantas cousas, non? <laughs> A realidade é que eh, faz moitas cousas porque te vas facendo bello, non? <laughs> Eh, é verdad que eu subín os escenarios con 14 anos, non? O sea, meu pai xa era músico, e, eh, bueno, a inquedanza de, de, de, de ser músico eh, me levou desde, desde moi novo a esa historia e tamén co tema da, da, da, da do idioma e todo isto, bueno, nos anos 70 en Sarria, onde nací eu, uno claro. bueno, pois, eh, bueno, eh, vinculado a miña familia eh, eh, viña, viña do rural, miña, unha miña boa de Sarria, pero outros feras de Lanca e outros onde estamos, non? Co cual, bueno, eu sempre estuve moi pegado, aínda que natín e vivín en Sarria, pero a miña gran eh, ilusión hasta que empecé a tocar nos grupos 14 anos era estar na aldea e eu aprendi moitas cousas, aínda sendo un neno urbano de, de, de, de, do que tiña que ver co, co agro. Eu sempre digo, agora que con toda esta historia do apagón de que nos vamos a quedar, digo, eu sería un das persoas que podría sobrevivir, porque sei, eh, vin como se botaban o millo, como se botaban as patacas, o sea, eu <laughs> ese, por exemplo, para un neno que nacera en Lugo, en Barcelona, <laughs> digamos en Barcelona, ou en París, ou en Madrid, pois sería, non, non sería posible vivir, inda que estuvera eh, nun, nunha, nunha aldea, non? Porque sí, non sí. descoñece todo eso, sí, sí. cosas tan importantes como eso, que se perderon, non? Bueno, pois eu mm, vivín todo aquelo, e, e eso me le, eh, levoume a, a, a a, preocuparme por estas historias, non? E, e bueno, por eso digo, tantos anos despois, pois claro, non é porque o seas moi bon, senón porque o tempo eh, eh, eh, camiña contigo e, e a, de algún xeito eh, se sabe máis eh, eh dicen xente que por, por, por, por vello, eu creo que por vello se aprende moitas máis cousas que por por demo, non? Sí, pero o que si sí é certo é que ti traballas moitísimo en todos os aspectos e inventes. Ademais, tamén lle das a comunicación, porque teño sí. entendido que, que, que dirixes o ese medio, ese xornal digital, xornal, xornal, xornaldelugo.com, non? Sí, bueno, aí eh, no 2018 aquí en Lugo eh, eh, o que fixen foi adquirir un un, eh, os cine, os que eran os antigos cines Yelmo, que son eran oito salas, e agora temos un espacio cultural con dúas salas de cine independente, un auditorio de teatro, un restaurante onde se proxe, donde hai música eh, todas as fin de semana despois das feas, unha sala de concertos para mil persoas, unha radio eh, en FM que eh, estamos incluso eh, dentro dunha, dunha cadena que se chama Si Radio de Galicia, o mm. Xornal de Lugo, unha editorial de discos, de libros, o sea, te, bueno, é todo un proxecto cultural mmm, que, que, que estamos intentando arrancar, que empezábamos cando veo a pandemia e nos, e nos uh -huh. cortou todo, bueno, pois pues aí estamos traballando en ámbitos diferentes da cultura galega porque o máis importante que ten este este este país é eh, a, a lingua e a cultura e iso é o que non se pode perder. Pois eh, eso, felicitacións, eh, de verdade. Oye, falando, xa que falabas da, da, da, da emisora, sabes que o noso programa, <laughs> humilde programa, sempre en Galicia, eh, mm, pois remítese en, en Radio Roncudo, os, os, os domingos de, de, de, de 12 a a, a dúas e, e bueno, pois eh, estamos eh, orgullosos e, eh, e, e honrados porque o noso programa teña esa audiencia ou polo menos este, teña esas ganas de que se difunda tamén en Galicia en Galicia, eh, sí, eh, sí. a min mm, mm, faime ilusión que outras cousas que se fan en, en Galicia tamén se poidan eh, emitir aquí Sí, pois pois xa digo, nós temos, temos eso, pero podemos podemos falar agora cando estemos en Barcelona, podemos ver a posibilidade de, de, de, de, de compartir eh, cousas, sí, sí, efectivamente, porque do que se trata eh, non de, eh, eu sempre digo que os, que os galegos somos moi castrechos, non? Cada un no seu sitio, <laughs> organizando o, o seu telderete, non? E do que se trata de compartir. Ahora mismo estou, estou facendo un programa, porque tamén temos unha productora de televisión, eh, eh, estou facendo un programa que, que dirixo para a Televisión de Galicia, e, sí. e falando... Eh, eh, eh de como se pode compartir. andamos por todo por todo o país facendo unha serie de entrevistas e con, e con música en, en cafés e en sitios así emblemáticos que quedan do, eh, antigos e, e de nada vale que os de Vigo estemos solos en Vigo a cuestión é como somos capaces de, de, de interactuar que a xente que está en Vigo vai a Lugo, a xente que está en Santiago vai a Lugo e a Vigo, etc. Non? E estamos, estamos eh, e, eh, e eh, estuve facendo unha serie de interconexións onde que, por exemplo, eh, no noso deste tema que te falaba, este espacio cultural se chama Caldea e Factoría Cultural, pois as cousas que están en Vigo se podan levar a Lugo e as de Lugo a Vigo, exposicións, concertos, etc, etc. E por que non facelo tamén pois co, co exterior, non que a xente que está despo exterior, pois moita xente sei, como nunha, nunha asociación cultural que, que, que mm. este colgada unha unha, unha exposición sí. de pintura, de, de, de fotografía, etcétera, que pudiera vir aquí e claro. cousas aí, non? Claro. Eu creo que ese é o futuro, non estar eso, cada un no seu castro Ay, illados, organizando. Illados, ¿no? Efectivamente, como, como, ¿no? como, como, como tíos de decir. Pois pues de verdade, de verdade que para nós é un, unha grande honra terte aquí, eh, eh, vai a ser fantástico ter, verte o día 26 e o día 27. Todos os que queiran poden achegarse precisamente ou a Cal Niño en, en en San Boi, que será o día 26, lóxicamente, a partir das 9 da noite, sí. ou senón o día seguinte, o 27, no Centro Artesana Artesá Tradicionarios, que que, que, é un, unha fervenza de, de, de, de cultura popular, non? Sí, efectivamente, é un, é un espazo que, bueno, que, que ten moita importancia que ademais levou a, a Cataluña moitísima moitísima cultura eh, e, e desde o punto de vista de, das músicas musical galega, sí, sí, sí, eh, sí, sí, no, e galega e bueno, a nivel xeral, non? O sea, era un proxecto que eh, cando comenzaba eh, isto era viña desde unha que houve unha compañía discográfica que se chamaba Tram sí. nos anos nos 80 que nós colaboramos con eles cando cando estábamos empezando e máis cando se empezaba o tradicionario, eu acórdome co, eh, outro día falaba con con Tim eh, que o director do Tradicionarios, sí. que ele estuvo nese proxecto eh, primixenio de Tran. Co eh, Fábregas, non? Que, que sí, era... sí, Fábregas, pero tamén o que, que eh, mm. eh, o, o que hoxe o director de, de, de Tradicionarios, sí. eh, eh, que estuvo nesa, nese primeiro proxecto de Tran, mm. que, que despois se separaron, como se dedicaron o que era discográfica e outros colleron o tema de, de, de do que o, o tradicionarios, mm. o que entre tal, non? O sea, de como, bueno, en estos... Eh, eh, eu nos, debeu estar sobre 85, 86 cando empezaban eles eh, nos, eh, tamén con Sons Galiza empezábamos en aquel tempo non o sea, como se foi como as, como as, aquel aquel, aquel pro, pro, proxectos primixenios desembocaron en cousas que siguen eh, funcionando case 40 anos despois, non? O sea, o que, o que é importante para que a xente eh, eh, se poda mover. Aquí hai un mes estuvo eh, estuvo eh, Ricard Ross de, do Grupo Río, sí. que ora fixo o seu propio proxecto, que, con, eh, que que o que organiza tamén en, en, en San Boi este concerto noso, o sea, sí. que está, estamos buscando sinerxias eh, con xente tamén de Euskadi, de Cantabria, de, de Canarias, e vamos a, a levar un proxecto eh, por todo o Estado eh, de un, un festival eh, on road, que diríamos os ingleses, ¿no? onde, onde vamos onde, eh, bueno, pues vamos a expoñer todo ese tipo de músicas estamos organizándonos en este momento eh, para, para eh, en de Euskadi está o Corronchi, Corronchi. Eh, de Cantabria está eh, Manuel Luna eh, ah. de, de Canarias está eh, Miguel Afonso o sea, eh, eh, Ross en Cataluña e nos aquí, e vamos, estamos montando un, un proxecto que, que, que outro día tuvemos aquí en, en Lugo, uh -huh. hai, xa te digo, un mes, eh, sí. eh, nos sentamos todos, eh, convoqueinos e, bueno, montamos aquí un festival pero eh, bueno, e vamos ahora eso, eso ahora exportalo a todo está. Pois pois vai a ser un, unha, unha festaza. Bueno, o, o que o que vindes a a, a, a mosar precisamente eh, eh, ese 40 aniversario de Brat tamén, non? sí, un pouco retrasado <laughs> porque con la pandemia, non? Sí, sí, pero, sí. pero sí, efectivamente, este proxecto, bueno, pues eh, empezamos a fragar no 18 eh e, e nós tínhamos pensado de, dedicar eh, a segunda mitad do 18 e o 19 a facer a gravar este disco para o, o, o 2020 20 porque era era era era o momento de lanzar toda a historia de cara a este Xacobeu do 2021, bueno, pero quedou todo un pouco truncado. Pero bueno, uh -huh. eh, bueno, vos vai vai a ir agora a finais do 21 para de cara ao 22, esperemos que a pandemia eh, xa eh, sexa un, un mal soño mm. e aínda que, bueno, tal e como está vindo <laughs> xa non se sabe claro. que vai pasar pero bueno, o plan é que, bueno, 21 se pasou ao 22 pois o Xacobeo para, para Galicia como tú moi ben sabes é sí. moi importante claro porque sí. non é só o que ven, senón o que podemos a, a lanzar ao mundo do punto da cultura. Ese primeiro Xacobeo do 93 foi tan importante para exportar a, a cultura galega fora, mm. porque o Xacobé é un camiño de ida e volta. Claro que sí. Eh, o sea, veñen moitas cousas, pero tamén podemos tratar moitas cousas, e en este momento Galicia eh, eu creo que está eh, eh, está moi presente eh, desde o punto de vista que moita xente como non pudo salir fora coñeceu Galicia e están abrallados e a verdade é que nunca tanta xente houve eh, en Galicia de ten os hosteleiros este ano como como este ano, co cual, bueno, pois esperamos co ano que ven sexa o mismo e que poidamos, bueno, pois exportar a nosa cultura, pero tamén acoller a toda os peregrinos e toda a xente que, que nos visite, porque este é un gran país eh, que, eh, que, que temos moitas cousas que ofrecer pero tamén moitas cousas que exportar para fora, non? Sí, señor. É eh, un sodes unhos grandes embaixadores e eh, lógicamente eh, Galicia tamén amosa non solamente a súa cultura e a súa a as súas sino tamén recibe con moito agarimo a todas as persoas que os visitan. Eh, lógicamente destes que nos visitan tamén aprendemos un chisquiño, non? Sí, efectivamente. O que o que eu agradezo mm, Eloi eh, a túa participación mm, de hoxe. Eh, sinto que sea cativa porque sabes, no, tampouco quero incomodarte de demasiado, pero desexeche moitísimos éxitos para, para estes dous días. Mm, eh, si é posible, o mellor intentaremos tamén conectar contigo na outra emisora amiga en, en Radio Samboy. Eh, agradecerche moitísimo estes minutos que, que me dedicaches. Eh, yo ensino que topei de ti. Pois a verdade é que eso, eso é recíproco a, para a vosa axuda para, bueno, pois para espallar que que, bueno, a vosa cultura que vais traballando tanto, o sea, que, que, que os galegos en Cataluña de sempre unha, unha mostra e un exemplo de, de, das cousas todas que se fixeron desde os primeiros xente que se foi a Argentina claro. eh, e que, bueno, pues esa senda seguiste da todos vos aí e apenas eh, que, que, bueno, que as cousas vayan funcionando eh, en esta pandemia mal, pero vamos a seguir a, a para adelante y vamos a seguir para, para tal. Sí, y bueno, sí. pues nada, espero volver, eh, bueno, pues o 26 ou 27, Muy bien. poder estar con vos eh, eh, tete a tete y bueno, pues eh, de partir e compartir con vos. Moitísimas gracias a, a vos. Eloy, despedimos te coa túa música. Hasta logo. Vale, moitas gracias. Hasta, Hasta luego.